بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب 96. Sure El-Alak Alak insanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade eder. Bu sureye İkra suresi de denir. Mekke'de inmiştir 19 ayettir. İlk 5 ayeti Kur'an'ın ilk inen ayetlerindendir. Bu surede okumanın, öğrenmenin üstünlüğü, insanın yaratılışı, kalemin özelliği, bunların insana Allah'ın ihsanı olduğu, insanın bunları düşünmesi, Rabbine itaat etmesi gerektiği, aksi halde azaba duçar olacağı anlatılır. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir açlanmış yumurtadan yarattı. Oku. İnsana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir. Gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli görerek azar. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir. Namaz kılarken bir kulu peygamberi namazdan menideni gördün mü? Bu ayetler peygamberimize namaz kılarken sataşan Ebu Cehil hakkında inmiştir. O ve benzerleri hakkında şöyle buyurulmaktadır. Ne dersin? O peygamber doğru yolda ise yahut da takvayı emrediyorsa ne dersin o men eden peygamberi yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa bu adam Allah'ın yaptıklarını gördüğünü bilmez mi? Hayır, hayır. Eğer vazgeçmezse derhal onu alnından pençesinden o yalancı, günahkar alnından ve pençesinden yakalarız. Cehenneme atarız. O hemen gidip meclisini kendi taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, ona uyma. Allah'a secde et.'' ve yalnızca ona yaklaş.